vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Olha só, vai, olha só. Tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo, eu, eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180. Ganhou meu cordão, tive orgasmo com invita. E deu uma frisada das três listras do Adidas. No bolso aquele placa, passantinha virada zavada. E se eu te chamar nas ideias, é, o resumo vai ser na minha casa. Banheiro e hidromassagem, hoje tu tá perdida. Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista. Vem junto com o elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Vem junto com o elego, caiu na rede é peixe. Segura a nova geração, mais um dos quatro M. Segura a nova geração, mais um, um dos Vai! Vai! Vai! Tranquilo e calmo pros bicos que quer me invejar. Sei que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar. Ao passar do tempo, eu, eu consegui minha naveira. Na rua de SP de Cayenne a 180. Ganhou meu cordão, tive orgasmo com Invita. E deu uma frisada das três listras do Adidas. No bolso aquele placa Passadinha tá, tá, virada tá, safada E se eu te chamar nas ideias é, O resumo vai ser na minha casa Banheiro e hidromassagem Hoje tu tá perdida Convoca as amigas que o Kevinho tá na pista é Vem junto com o elego, Caiu na rede é peixe Segura a nova geração Mais um dos quatro M. Vem junto com o elego, Caiu na rede é peixe Segura a nova geração Mais um dos quatro M. Segura a nova geração, mais um, um dos quatro M. Vai, vai, vai, vai, vai.